Encontremos la manera de que estés exclusiva para mí. Sé que hay lista de espera, pero soy VIP. No es personal, pero te quiero personalmente. Pa' mí estoy puesto pa' ti. 24 hours free. Encontremos la manera. Mami, vamos a bailar. Se porta bien para que yo me porte mal. Prendemos el Super Bowl y no miramos el time. Como te lo digo sin que suene mal. Te quiero para mí. Te quiero para mí, porque estás rica y buena. Marcarte mis besos como la huella es la arena. no te puedo arrancar de mi mente, pero es que tienes un imán como siempre. Un poquito, un poquito más quiero verte. Tú ponte cerca para que yo lo intente. Aprovechemos que te tengo de frente. Yo te lo doy para que no te lo pienses. Hay que accionar, no lo dejes más suerte. Mami, yo quiero que tú solo seas mía. Atrévete te, pa' robarte, te, te doy like y pa' provocarte, te, conocerte, te, bebete, vete, quiero verte, te, mami, grabarte. Mami, vamos a bailar, se porta bien para que yo me porte mal. Prendemos el Super Bowl y no miramos halftime. Como te lo digo sin que suene mal? Te quiero para mí, Porque te bueno.